Arratxaldeon Euskal Herrateak eta Antxeta Herrateko entzule guztioi. Hortzaguna da, abuztuaren hogeita amaikaetan, Nafarroko asteko albisten errepasoa ginen dugu urrengo ordubetean. betean. Antxetateik, Nafarrora saio berri honetan. Asteko albisteak errepasatzeaz gain herriko beste egitarago aipatuko dugu, datozen minutuetan, eta asteburari begira egonen diren zenbait kultur itzordu ere izanen ditugu izpide azkenik, kirol kontuak ere izanen ditugu solasgai betiko moduan, eta hemen gaurreren gombidatu gomidatu berezi bat izanen dugu lesakako beti gazte leko regionalen entrenatzailea. Javier Eskauez, beratarrak eh, aurre demoraliko prestaketak nola di joazten kontatuko digu baita demoraldi berri honetarako dituzten helburuak ere bertzeak bertze beraz. Hori guztiak kontuan izanik, eman dieza jogun hasiera. Gaurko saioari baina intzinatik pleura taldearen kantu batekin. Utziko zaituztetu. gorra, bandera bera Bandera bola, zintzurri dorra, bandera bera Tain albisten errepasoarekin segituko dugu orain, bazango herriguneak berritzeko planaren barnean mapatze kolektiboak eginen dituzte irailean zehar. Irailaren emezortzean, arizkunen eta iruritan eta hogeita bortzean elizondon eta almandozen eginen dituzte saioak. Martxan da, baztan hobetzen, baliarako erreguneak perroneratzeko helburuarekin udalak sortudako plana. Hainbat bilera egin ondotik herrietako egoerak aztertzeko mapatze kolektiboak eginen dituzte irailean, kuartelka banatutako lautailerretan. Baztango izan, irailaren emezortzean izanen da bilera, arizkunen goezeko amarterrietateik eguerdekordu bat terrietara. Herriko plazan izanen da elkargunea eta elkartasuna frontoian eginen dute tailerra. Erberan berriz, egun berean izanen da, baina arratsaldez eta iruritan. Herriko plaza izanen da erkargunea menere eta gizarte bilgunean egin dute tailerra. Elizondoan, irailaren hogeita bortzean egin dute saioa, Elizondon goezeko amar terdietatik, eguerdik ba, ordu bat terdietara, Herriko plaza izanen da erkargunea eta iriarte frontoian egin dute tailerra. Eta azkenik pasaburuan ere irailaren hogeita bortzean elkartuko dira almando zen arratsaleko bortzetatek zortzietara. Errena frontoia izanen dalkargunea eta bertan egin dute tailerrari. Mapatze kolektibuetan izena emateko, ba, galdetegi bat bete beharko da intzinetik eta honez gain, ekimenak antolatzen dituen bertzelako ekitaldietan parte hartzera, animatu dituzte bastandarrak aurkezpen, aurkezpen publikoetara, elkarrizketak eragileekin, galdetegi digitala, parte hartzeko tailerrak, Informazio gehiago eskuragarri, baileko etxean eta bastan.eus webunean duzue. Baztan ikastolak ikasturte berrirako lanpoltsa osatzeko langileak behar ditu. 2008-2008 ikasturteko lanpoltsa eratzen ari da baztan ikastola eta bilangile behar dituzte atzerriko hezkuntzakoa eta musikakoa. Hautagaiek lehen hezkuntzako irakasle titulua eta musikako edo atzerriko hizkuntzako berezitasuna izan beharko dute baita ega edo baliokidea ere. Kurrikulumak bidaltzeko epea ustaren hogeita marretik irailaren seiko urdiko amabiak arte izanen da eta horretarako baztan abil bildua bastanikastola.eus elbidea jarri dute eskuragarri. Errekan berriz, Donezueko Merkatari eta Zerbitzu Elkarteak erosketa bonuak paratu dituzte eskuragarri aste honetan herriko denda eta zerbitzuetan kontsumoa sustatu nahi du Donezueko Merkatari eta Zerbitzuen Elkarteak eta horretarako erosketa bonuak sortu dituzte astelenetik aintzinera eskuragarri daudenak. Bonoak laboralkutsaren egoitzan eta kukuka aurrentzako arropa den danparatu dituzte, hogei euroko balioa du, bonu bakoitzak baina erosleak amalau euro ordaindu beharko ditu. Denera, laureun bonu paratuko dituzte salgai. E, astelenetik aintzinera daude, e, dago, bonuak erosteko aukera, eta irailaren hogeita marrean bukatuko da. Erabiltzaileek ere, epe hori izanen dute bonua erabiltzeko. Pertsona bakoitzeko gehienez bi bonu erosializanen dira eta erosketa tiket bakoitzeko gehienez bi bonu trukatu ahal izanen dira. Gainera, bonua erosketa bakar batean trukatu beharko da, osorik eta ez da dirurik bueltatuko. Gracias. Zirietan, beran, aurtzaindegi ondoan dagoen aur parkea berritzeko lanak hasi dituzte. Mukixu ondoan dagoen parkea, rizko parkea izenez ere zauna dena, berritzeko lanak hasi dituzte beran. Hainbat gurasok egindako eskaeraren ondotik erabaki du udalak parkea berritzean bertako azpiegiturak zaharkituak zeudelako. Sumalim, enpresa nafarrak egokituko du parke berria eta bideoan, bideo bat e, argitaratu dute, ba nolako itxura izanen duen ikusteko. Hiru elementuak osatuko dute parke eraberritua lotu LO lau izeneko esfera irudimentxoko saren patroiak dituen metalezko egitura. Triangeluz osatutako esferak eta esfera erdiak dira, jolas libre, sortzaile eta kolektiborako sortuak. Flux tria lau zabuak plaka elektronikoetan inspiratutako diseinu garaikidea du, aurren sormen askatasuna albidetzen duten joko egiturak dira, eta ez jolas mota bakarrera mugatzen. Azkenik, lup izeneko elementu kulunkariak ere osatzen dute parkea. Parkea berritzeko lanak dagoeneko hasi dituzte, eta parkea berritu aintzinetik aurtzaindegi ingurua eta parkeko sarrera egokituko dituzte irisgarritasuna hobetzeko. Lanak urrirako bukatzeko bukatzea da asmoa. Eta lanen kostu osoa, irurogeita amar mila, bederatzireunda berrogeita mar, koma berrogeita mar eurokoa izanen da. Eta errepasoarekin bukatzeko etxalarren usopostuen postuen enkante ginen dute datorren larun batean. Etxalarku udalak jarmendiko eizatokiko eiza postuen enkante ginen du bat honetan irailaren bian ekitaldia. Etxalarko peioa pezetxea kulturgunean egin dute guardiko amabietan eta hogeita bat eiza postu jarriko dituzte enkantean. Hogeita bat postu daude eskuragarri errandogun moduan eta esleitutakoak abenduaren amarrera arte izanen dituzte erabilgarri eiztariek. Enkantean ematen den tanto bakoitza hamar eurokoa izanen da, eta benbeineko esleipena egin ondotik hartzaileak hasierako prezioaren euneko goita ordainduko du fidantza gisa. Baldintza guztiak etxalar.eus webguneko lotura batean daude eskuragarri baita enkanteen hasierako prezioa ere. herriko bestekin eta bertze hainbat besta eta gitarauekin segitzen dugu oraindik ere abuztu bukaera honetan. Eta eh, berritasun bat aipatu behar dugu izan ere aurten izpegiko bestak ospatuko dituzte irailaren hogeita bian eta hogeita iruan. Basaizeak, bastango gazte asamblak eta erratzuko gazte batzuk antolatua, lehenengoz izpegiko bestak ospatuko dituzte irailaren hogeita bian eta hogeita iruan. Aste artean egin zuten aurkezpena antolatzaileek eta bertan nabarmendu zutenez helburu franko ditu egitasmoak alde batetik euren arteko elkarri ezagutza suspertzea eta euren arteko muga fisiko eta psikologiko hori austeko helburua edukitzea. Bertzetik euskara ardatz harturik antolatuak direnez euskararen erabilpenaren arnasgune gisa kontsidera daitekeela azpimarratu dute. Azkenik nabarmendu duten mugabera austeko xedearekin antolatu dutela beste eta baita bertan antolatzen dituzten bertzeekintzak ere. Antolatzaileek izpediko beste gaztak denentzat leku segurua izatea nahi dute eta horregatik diote ez dutela erasorik ere onartuko. Hortziralean hasiko da gitaragoa eta ekitaldi bakarra izanen da orduan, arratsaleko zazpiterdietan garaiko eta gaurko mugaz gaindiko erremanei buruz arituko dira solasean, jojo bidartek gidaturik ezpeiko lepoan bereko bentan izanen da solasaldi hau. Biharamunean hilaren hogeita iruan izanen da beste egun handian, goizean mendi martxa abiatuko da baigorritik izpeira eta maiketan bizikleta iguera ginen dute izpeiko lepora kanporan baigorriko elizako plazatik abiatuta. Ordu berean aurren jokoak izanen dituzte izpegiko lepoan. Eguerdiko amabietan zintzor bostitzea izanen da, igorriko eta ratzuko gaiteroekin, eta inenda zeitz txarangarekin. Ondotik, eguerdiko orduatetan, eginen dute ekitaldi nagusia. Orduetan berrez, paskari herrikoia izanen da, inenda zeit txaranga kalaituta, eta txartelak gorriko oronoz saltegian, erratzuko zubipunta ostatuan, eta basaizaren webunean paratuko dituzte salgai. Arratxaldean izanen du segida egitarauak, ports bortz terdietan elektrotxorongok joko du, sortzietan tripus-trapus batukada izanen da, eta bedera bederatzeetan ogitartekoak jateko aukera. Egun abokatzeko, arratxeko amarterdietan kontzertuak izanen dira. Mirua, tok eta DJ uskuluz. Izpegiko lepora igotzeko eta bertatik jaisteko autobus zerbitzu ere izanen dela errandute, egun osoz, bai baigorretik, baita elizondotik ere. Igotzeko, egoizeko amarretan, eguerdiko amabietan eta ratxaldeko zazpietan aterako da autobusa elizondotik, eta ratzutik ere pasatuko da. Itzultzeko aldiz, arratsaldeko sortzi terdietan, goizaldeko iruetan, eta goizeko seietan aterako dira autobusak, izpegiko lepotik, eta erratzun geldialdia eginda elizondora joanen dira. Baigorrira ere izanen da zerbitzu bera, igotzeko goizeko amaiketan, eguardik ordu batetan eta ratxaldeko sortzietan. Aterako da autobusa baigorritik, eta bueltarako autobusa ratxaldeko zazpiterdietan, goizaldeko ordubietan, eta goizeko bortzetan izanen da. Zerbitzuak iru euroko prezioa izanen du. Eta bazanen ere, arraio zen, arraiozko bestak ospatuko dituzte bihartik aintzinera. Bihar, eguardiko amabietan emanen diote hasiera bestei, altxaferoa potata, eta txistulariak aterako dira kanpora. Ondotik, bestetako mural margotzea eta aurren jokoak izanen dituzte. Eta eguardiko ordubietan, aurren bazkaria aurrek ere, egitarago paroa izanen dute bihar, izan ere, arratsaleko lauetan, beraien dako puzgarriak jokoak eta txokolate jate izanen da. Zazpietan berriz, herriari itzulia emanen diotukutuku txarangak, laixoko plazatik abiatuta, eta sortzi terdietan mutil lantzak dantzatuko dituzte. Bederatzi terdietan bastan zopak izanen dira, tukutuku txarangarekin batera, eta ordu batetan gau pasasiko da gabenara taldearekin larun batean. Irailaren bian, goizeko amarretan dianak joko dituzte, amaiketan karta jokoak eta amaiketakoa izanen dute mardoa, mardea, auzoan, eta ordu erdi beranduago aurrendako arrain harrapatzea izanen da mardeako leixutegian bertan. Arratxaleko bortzetan mus txapelketa ospatuko dute arizti elkartean eta seietan herri dantzari txikien eta kastetxoen eman alde izanen da. Ondotik patata tortilla eta postre lehiak eta eta dastatzeare eginean dute. Arratxaleko zazpiet herrietan dantzade hasiko da uspolariekin, eta gau erditik aintzinera, xakun elektrotxarangak eta DJ beltzek girotuko dute gaua. Irailaren iruan, igandean goizeko amarretan dianak joko dituzte, amabietan itzulia izanen da herrian barna erraldoiekin, laxoko plazatik abiatuta, eta arratxaldez, arratxaldeko bortz terdietan arraiozko amaikagarren gran prisa ospatuko dute. Zazpietan berriz, menditarrak, eta afaltzeko, eta tragoska hartzeko aukera ere izanen da, eta horretarako ba, ogitartekoak jarriko dituzte. Azkenik, astelenean bukatuko dira bestak, irailaren lauean eta orduan goizeko amaiketan aurrentzako bezikreta martxa eta jokoak izanen dira. Eguerdik ordubi terdietan zikiro jatea eginen dute ospolariek alaiturik, eta sortzietan dantzaldia izanen da baita ere auspolariekin. Azkenik, gauerdian, pagaixoak gurekin, agurtuko dituzte 2008 ko bestak. azkenik, irailaren bigarren asteburuan txokotoko beste, bestak ospatuko dituzte eta bertan eginen den zikiro jaterako sarreren salmenta gaurtik aintzinera jarriko dute gandera bitarte. Elizondoko txokota bestak ospatuko dituzte, rando bezala irailaren zortzidik amarrera, eta hainbat ekintza izanen dituzte tartean, hilaren bederatzean, larun batez, zikiro eh, jatea. Zikiro jaterako txartelak beraz, gaurtik aintzinera eros daitezke, e, gaur jarri dituzte salgai, eta igandera bitarte irailaren irura bitarte erosteko aukera, izanen da, bai txokoto tabernan, baita antxitonea trinketean ere. Hogeita mar euroko prezio izanen dute, eta erran moduan ba, otorduaren egunean bertan, bakoitzak bere platera, kubierto eta edalontzia eraman beharko ditu. Bait, kultur itzordu ere aipatuko ditugu, bai asteburu honei begira, baita aintzinago begirare bai. Eta hau izanen da, ba, lehenengo itzortuaren kasua izan ere, baztango mutil dantzak ikasteko aukera izanen da beran, baina iraiaren amazazpian kultur izan tradiziozko artea dierazpenen programaren barrenean hainbat tailer izanen dira irailean zehar Nafarroan. Eskualdean e, ikastaro bakarra izanen da, bazango mutilantzak ikasteko tailerra irailaren amazazpian igandarekin beran. Nafarroko dantzarien biltzarreko kide batek emanen du ikastaroa eta egun guztikoa izanen da, goizan, bederatzi terdietan hasi eta guardiko ordubiak artel kartuko dira, eta arratsaldez arratsaldeko lauetan hasi, eta zazpiak gutxi arte. ondotik zazpietan erakustaldia ginen dute, bai ikastaroa, eta bai erakustaldia biak ez gara frontoian izanen dira. Ikastaroa doan izanen da, baina intzinetik izen eman behar da esteka baten bidez, eta informazio gehiago nahi duenak ere, kultura abildua eusel bidera idatz dezake, edo bederatzi lau sortzi, irurogeita iru, amabi, hogeita bi zenbakira deitu. Berako musika eskolan izena emateko epea irekiko dute biartik aintzinera. Bihar hortzirala irailaren lenean hasi eta heldu den hortzirala arte irailaren zortzirarte berako isidoro fagoa hau dal musika eskolan izena emateko aukera egonen da. Izen ematea astelenean, asteazkenean eta hortziralean eguerdiko amabite erdietatik garratxaldeko lauetara egin beharko da, eta aste arte eta hortzegunean goizeko bederatzi terdietatik eguerdiko ordu batetara. Matrikula egiten dutenek, asteazkenean irailaren seian arratsaleko bortzetan izanen dute musikatresnaren ordua zinkatzeko itzordua ikasturte aldiz, irailaren sortzian hasiko da. Azte buru honetan ere, dingo taldearen kontzertua izanen daren aterpean, Udako musika zikloaren azken eman alde izanen dutelarun bat honetan, irailaren bian arantzakoa terpen. Ipar, Euskal Herriko dingo taldeak rege doinuak zabalduko ditu arratxeko amar terdietan. Larun bateko kontzertuarekin bukatuko da antzako aterpeak aurten antolatutako musika zikloa. Uztailean Joseba Irazoki eta Gararen kontzertua izan zuten eta buztuan aldiz hiru eman Arima Masaul System eta DJ Makala, Janus Lester eta Keu Agirretxe eta Mikel Arakistainena. Larun bat honetan bukaera emateko aurtengo udako zikloari barrandu bezala Dingwash taldeak joko du arratseko amar terdietan larun batean. Eta bukatzeko ordiziara bidai antolatu du lesakako jubilatuen erritiratuen elkarteak. Irailaren seian izanen da, e, azoka ikusteko aukera izanen dute orduan, baina txartelak erosteko azkeneko eguna bihar izanen da, irailaren lehena hortzirala. Autobusa helduen aste azkenean irailaren seian goizeko zortzietan abiatuko da, ordiziako azoka ikusi ondotik, bazkaria izan dute, aginaga sagardotegian, e, eh, sagardoteiko iko menuarekin, kaba, kafea eta likoreak parne. Bazkalondoan zarautz bisitatuko dute. Txartelak errandu gomezara jubilatuen ostatuan erosteko azken eguna, irailaren bata izanen da, San Fermin elkarteko bazkideek hogeita euro ordaindu beharko dute, eta bazkidez direnek hogeita amabortz euro. viva Casper Eta azkeni, kirolari eginen diogu tartea, Open Sustrail Senduro, BTT proba eginen dute irailan eta hurrian lesakan eta igantziko irrisarri lanen. Hiru lasterketak osatuko dute Sustrails Open Enduro BTT proba, eta horietako bi, barrandogun bezala eskualdean izanen dira lesakan eta igantziko irrisarri lanen. Irailaren hogeita iruan eta hogeita lauan izanen du lesakako lasterketa, eta aurriaren zazpian eta zortzian nigantziko irrisarri baik enduro proba. Azken probaldiz, basaburuan egin dute urriaren hogeita batean eta hogeita bian. Izena e, izena, izen ematea barkatu dagoeneko irekia dago eta esteka baten bitartez egin beharko da. Larun bat honetan aldiz, e, eh, Relesakako Rally hogeigarren edizio ospatuko dute. Hogei garren aldiz egin dute larun bat honetan irailaren bian lesakako ralisprina, ziarka esporte antolatu du eta parte hartzaileek bederatzi komairu kilometroko ibilbidea osatu beharko dute NA laureun errepidean. Goizeko amaika terdietan itxiko dute errepidea eta ordu berean aurkezuko dituzte lasterketan parte hartuko dituzten autoak frontoiko aparkalekuan. Eguardiko amabi terdietan aterako da lehen parte hartzailea. Lasterketez gain, arratsaldean lau, lauetatik zazpietara aurrentzako puzgarriak antolatu antolatu dituzte Lesakako frontoian, eta lasterketa bukatu ondotik Lesakako plaza zarrean egin dute sari banaketa. Ondotik, elutsa eh, txarangak alaituko ditu karrikak. Bederatzi terdietan afarirekia izanen da ranon, eta gauerditik aintzinera musika ere izanen da plaza nagoizilik eta oier mendizabalen eskutik. Probaren hogeigarren urte urrena dela eta, Antolatzaileek probaren inguruko erakusketa antolatu dute Arriondoa Kulturetxean aste honetan zehar. Asteartetik hortziralera, goizeko 10etatik eguerdik ordu batetara eta arratsaldeko 4etatik 6 terdietara ikusten alko da. Eta larun batean eta igandean berriz goizez soilik, goizeko 10etatik eguerdiko ordu bietara. eta orain futbolaz zarituko gara. Izan ere oraingo honetan, balesakako lesakako beti gazteko gizonezko orezko regional mailako taldeko entrenatzailearekin izan gara Javier Eskaguesekin hain zuzen ere. Ez dute oraindik liga hasi, hori irailaren bigarren asteburuan egin dute, baina dagoeneko prestaketak eta entrenem, entrenamenduak hasi dituzte mastegin. Eskaguesek hauek nola dijoazten kontatu digu. Abuztu bata nasi genuen aurre den borraldia, lehen bizko entramientuk, pixko martxa hartzeko, e, udaga, uda part hori anzteko eta ja denboraldi berriari begira jartzeko. Eta bueno, aurre denboraldi bezala zaila da talde guzie agotia, eh, oporrak, eh, herriko bestak eta barba dire, eta azkenik e, beti norbaite faiatzen du. Baina, bueno, egi erran taldia gogukin, gogukin dago, e, denboraldi berri hau hartzeko, eta alik eta budonan nahi genuen hasi, pues, lehen gurteko ritmo falta hori hasierako partiotan igual bai sumatu genuela, pues, aurten menpin hasierako partidoiek alik eta hobekien Hiru baja izan dituzte taldean aurten beti gaztekoek, baina hala ere talde beretsua osatu dute demorali berrirako eta indartsu izateko helburuarekin lanean daude denak elkarrekin. Ba, Italia gilarran ez du aldaketa hondirik bai hiru hiru pieza nahiko garrantzitsu utzi dutela futbola. E, bueno, zuza pasaera joan da, imarrek futbola utzi du eta gorkak ere futbola utzi du. Hiru titular, hiru... Iru Iru referente azkenik eta bai hoien falta sumatuko dela, mi bueno, jende berria sortu da. E, bloke bloke naiko majoa sortu dugu eta azkenik, bueno, igual individualki e, punto batzu galdutugu, mi bueno, kolektiboki kolektiboki mejotzen badugu talde nahiko nahiko gorra izaten algara bai Talde osatu berri honekin lagunartekoak ere jokatugu dituzte azken, aste hauetan emaitza honak lortu dituzte, nahiz eta Javier Eskabuesek oraindik ere ez dituen hortik ondori hori ikateratzen liga hasierari begira. Alare, sentsazio honak dituzte lesakarrek. Bai, bi partido jokatu jugu. Eh, San Pedro Tarraken kontra lehenbizko partidua, e, eh, gilarra, bueno, kategori bat gutxigoko taldia da, eta emaitza sortzi bat irauz genuen, eta eh, ezin dire konklusio honitzateri, mi, bueno, irauzi zen, ongi gainere, ongi irauzia, eta sensazio nahiko onak. Eta azken partidu hau, bai hor test nahiko zaia genula, Hernanin kontra, gure ligako taldia, berez urtero Hernani hor gotxin egoten da, eta egierran e, eh, partidu hitzu nahi genuen, bos eta birauzi, e, eh, bortz gol sartu genitun, minon lasei herrin bertze iru sartzen halko ziren, eta gehiarran sensazio, sensazio honakin, talde baten kontra bortzko zatia ez da bat erresa. Da betikoa, den denboraldia da, e, beraiek ritmo falta, gu ere ritmo falta, eta ezin dire konklusio aizgarbiak aterin, bueno, benpi mm, sensazio nahiko honak. Gainera, aipatu behar dugu, bazken ba, asteburuan ere, e, bertze ondoko eskualdeko bertze talde batzuekin ere aritu direla, bertze talde batzuen kontra, erran nahi dugu. Eta, ba, aipatu behar dugu, pasaden hortziralean donezte beren kontra utxera berdindu zutela eta larun batean baztanen kontra 0 e, eh, bat eta huts eh, galdu zutela. Beraz horiek ere batu dituzte lagun artekoetara eta aste honetan asteburu honetan bertze baten bat ere edukiko dute oraindik liga hasi baino lehen. Honen ondotik, ba, asieran aipatu bezala, irailaren bigarren asteburuan hasiko dute liga, beti gazteko gizonezkoek, eta urtengo helburua berriz ere maila mantentzea izanen da eta horrelaxe adierazi dugu trenatzaileak ere. Lehen urtin bezala helburua salvazioa. E, salvazioa behin lortu eta alik tabuduna lortzen badugu gero ikusiko du zer egiten alden, bueno, helburu garbila da salvazioa. Beti gazte bat entzat, kategori honetan egotea, ja, kriston, kriston garrantzia du, horregatik salvazioa helburu eta, bueno, behin lortu hori ja ikusiko da. Lehen jardunaldia zarautzen kontra jokatuko dute etxean, mastegin ezagun bat izanen dute aurkarien taldean, izan ere Joseba Roteta beti gazteko entrenatzaile hoiak zarautz gidatuko du aurten. Horrela, alik eta maila onenarekin aterako dira etxeko zelaira, lesakarrak. Bai, zarautzen kontra etxin, igandin jugo eta kasualidadia, pues bueno, Rotetan kontra lehen gurtinak auta genuen liga tolosakin, eta urten zarautzekin hasten dugu liga, eta hortzen dago roteta entrena hori, kuriosi da bueno. eta bueno, espero dugu pues, hori, partidua irauztia, lehen bizko iru puntuk itxin eta ongi hastia den Ba hori da, naditu duzu, enpresa daude dagoeneko, eh, beti gazteko gizonezkoak eta azken aste hauetan fintzen joanen dira euren lana, beharrezko erritmori lortzeko, eta horrela, demoraldi hasiera aliketa oberena egiteko. Ba, hausia izan da guztia gaurkoz, e, pleura taldearen pertzekantu batekin utziko zaituzet orain. Ongi izan eta bihar arte! guztiak mai gainean egon daitezela. Nek ez uzten du errastorik alfombra gorrietan ibiltzen denak. Edo errantzuen erran zuen behin, jakitu batek. Berak lokatzetan ibiltzea nahiago zuen. Zeren hor, aukera gehiago daude.